بسم الله الرحمن الرحيم Islamski servis online studio من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح Islamski davetski servis online studio Dini. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Opomenimo se prije nego što budemo opomenuti preispitajmo se prije nego što budemo ispitani. Dan obračuna je blizu. Kaže uzvišeni Allah u častnom Kur'anu u prijevodu značenja na bosanski jezik. Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni bezbrižni ne mare za to. Sura Ulembija, prvi ajet. Svako od nas ima farz pred sobom, obavezu koju nam je uzvišeni Allah milostivi dao uz blagodat pameti i znanja što nam je podario. Farz borbe za vjeru u njegovo ime. Farz širenja islama, dawa, Allahove vjere. Farz da učinimo sve što nam je u mogućnosti da očuvamo i ojačamo muslimanski umet. Ovo nije pitanje naše dobre volje Ovo je obaveza data od stvoritelja koji nikoga ne opterećuje preko njegove mogućnosti. Pogledajmo šta nam je Allah dao. Podario nam je sluh i vid. Alhamdulillah, jer mnogo je onih koji nikada nisu vidjeli ljepotu zalaska sunca Allahova, niti čuli smijeh jednog djeteta podario nam je razum, elhamdulillah, jer mnogo je onih koji su lišeni te blagodati. Podario nam je vjeru, najvažnije od svega, elhamdulillah, jer mnogo je onih koji izgubljeno lutaju u sljepilu i nevjerstvu sa koprenom na očima, a pravi put se jasno razlikuje od zablude Allah nam ove blagodati nije dao da bismo ih besciljno koristili za uživanje, nego nas je stvorio da bismo mu zahvalni bili i da bismo ove mogućnosti iskoristili da zaradimo džennet. Kaže Kur'an časni, pa koju blagodat gospodara svoga poričite? sura Ar-Rahman Put do cilja nije lahk Niko od nas neće dobiti obećanu nagradu bez truda i znoja Jer Allah kaže Mi čovjeka stvaramo da se trudi Hajde da svako od nas razmisli kakav nam je trud Kako iskorištavamo vrijeme kojim se Allah kune u Kur'anu da uložimo truda na putu ka Allahu, ka njegovom džennetu. Kaže uzvišeni Allah, čovječe, ti se trudiš i svoj trud ćeš pre svojim gospodarom naći. Allah je dao Islam kao upotpunjenu i široku vjeru, Allah nagrađuje svako dobro dijelo, a dobrih dijela zbog kojih nas, inša Allah, očekuje vječna nagrada, ima jako mnogo. Prušeno nam je jako mnogo mogućnosti da zaslužimo džennet. Osmijehnuti se, sestri, muslimanki je dobro dijelo. Osmijehnuti se, bratu muslimanu je dobro dijelo. U jednom hadisu, Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaže da je dobro djelo skloniti nešto s puta što smeta. Mi ćemo biti nagrađeni onoliko koliko smo se trudili kada se budu vagala naša dobra i loša djela. Elhamdulillah, pa nam je Allah ukazao na pravi put koji nas uči dobrom, a odvraća od zla. Svaki naš dan je prilika da uradimo što više dobrih dijela. Svaki dan nam je dat da ispitamo sebe koliko smo jaki da održimo umet i pomognimo našoj vjeri. Naš poslanik je nagovijestio da će doći vrijeme u kojem će na nas navalti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu, upitaš ja sahabi hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov poslaniće? Poslanik je odgovorio, ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će iščupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehn. Kada su ga ashabi upitali, šta je to vehn o Allahov poslaniče? On je odgovorio, ljubav prema dunjalku i strah od smrti. Plašim se da vrijeme koje je poslanik nagovijestio u ovom hadisu upravo je naše. Mnogobrojni smo, ali koliko smo dali od sebe da u našim srcima ne bude vehn? Svako jutro kada otvorimo oči, Prvo što bi trebalo je da se probudimo sa osjećanjem zahvalnosti Allahu, da mu se zahvalimo što nas je probudio kao muslimane, kao vjernike, kao mu'mine, što imamo cijeli dan pred sobom da bismo mogli da radimo na širenju naše lijepe vjere, Islama. To je još jedan dan koji može da uveća naša dobra djela i da nas vodi ka nagradi. Zar neće Allah biti zadovoljni sa nama kada ustanemo zahvali njemu, kada poklonimo osmijeh i selam našoj porodici i kada već možemo krenuti u borbu? Svaki naš dan bi trebalo da obilježava borba, sveta borba koju nam je Allah propisao da bismo širili njegovu riječ i njegov zakon. Ako ne mi, ko onda? Ako ne sada, kada? Hajde da se borimo zajedno, rame uz rame. Hajde da osvajamo ljudska srca islamom i selamom. Hajde da svaki dan naš bude dan džihada i pobjede. Allah kaže u suri Ali Imran 139. ajetu ne gubite hrabrost i ne žalostite se, vi ćete pobjediti ako budete pravi vjernici. Dakle, uslov je da budemo pravi vjernici. Hajde da budemo jaki muslimani, jake muslimanke, dostojni i dostojanstvene, hrabri i hrabre i borbeni i borbene. O vjernici, ako Allaha pomognete, i on će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. Muhammed, sedmi ajet. Draga moja braćo i cijeljene sestre, džihad nije samo borba oružjem. Hajde da svojim životom i trudom spasimo umet, jer svi smo mi dio našeg umeta. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Svjedočim da sam musliman i da to osjećam svim svojim bićem. Svjedočim da ću se boriti na Allahovom putu do posljednjeg trzaja svog tijela i posljednje kapi muslimanske krvi svoje. Svjedočim da ću svaki trenutak svog dana, svog života posvetiti Allahu i njegovoj vjeri. Neka nam životni moto bude Allah je naš cilj, poslanik naš vođa, Kur'an naš ustav, džihad naš put, a smrt na Allahovom putu najveća želja.